istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, strahopoštovanja, straha od Allaha dželovala, nade u Allaha subhanahu wa ta'ala, od zadovoljstva Allahom, ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i mnogih drugih prijeko potrebnih osobina, prešli smo na govor Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, prešli smo na govor o lošim osobinama. Osobinama koje se ne smiju naći u srcu jednog vjernika i vjernice. Dakle, ove osobine o kojima sada govorimo i ako Bog da uz Allahovu dozvolu, ako nam Allah dadne života i zdravlja, govorit ćemo u dobrom također broju narednih emisija, ove osobine ne smiju se nikako naći pri vjerniku i vjernici. Pa smo ovaj serijal o lošim osobinama otpočeli govorom o strastima – Jer su strasti zasigurno strasti koje čovjeka postiču na zlo. Najveći razlog skretanja prije svega čovjekovog srca, a zatim i čovjeka u potpunosti od pravog puta, od Allaha subhanahu wa ta'ala, od njegova zadovoljstva, od njegove vjere na dunjalku koji sutra zadovoljstva na ahiretu. Zasigurno, strasti. Ukoliko se čovjek prepusti njima. U našoj prošloj emisiji spominjali smo kuranske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o strastima. I rekli smo najveći komentator Allahu je dželovala knjige, onaj koji je najbolje poznavao Kur'an i Kerim nakon Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da Allah subhanahu wa ta'ala spominje strasti u Kur'an i Kerimu na 24 mjesta i svaki puta kada govori o njima, on kori te strasti, odnosno govori o pokuđenim strastima. Postoje dvije vrste strasti. Pohvalne strasti, koje čovjeka postiču na dobro, s kojim čovjek slijedi ono sa čime je došao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam. Kao što je došlo u hadisu, pojedini islamski učenjaci su ga ocijenili slabima, pojedini drugi islamski učenjaci, učenjaci hadisa, ocijenili su ga dobrim, vjerodostojnim također. Niko od vas neće biti potpuni vjernik sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čime sam ja došao. Dakle, sve dok on ne okrene se poslanici Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Kako smo rekli, strasti jesu u stvari naginjanje čovjekove duše, čovjekovih sklonosti, čovjekovih želja prema nečemu. Pa, dakle, pohvalne strasti bivaju onda kada se strasti, želje, prohtjevi, sklonosti usmjere ka onome sa čime je došao Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Dočim, ukoliko se budu borile protiv toga, ukoliko se budu opirale tome, onda zasigurno to su pokuđene strasti. Ukoliko se čovjek prepusti takvim strastima, prošli puta iz kuranskih ajeta mogli smo vidjeti, čuti, zaključiti dokle sve osoba može da ide i na kraju ode gdje da završi. Ona osoba koja se prepusti strastima. Na kraju takva osoba odavajući se, prepuštajući se svojim strastima, na kraju može uzeti da Allah sačuva svoje strasti za svoga Boga. Što god mu strasti njegove požele, sa čim god žude, on to i čini. Nema nikakve pregrade, nikakve prepreke, nečega što ga spriječava, nečega što ga sputava od dotičnog. Svejedno mu je da li to bilo dozvoljeno ili ne, on će to učiniti. Kako kaže Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ovdje je riječ o licemjeru, o munafiku, ni za čim ne žudi, a da to kasnije i ne učini. Dakle, Kur'an i Kerim mnogo govori o strastima. I kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, u sve jednom tom kur'anskom ajtu, a njih je 24 koji govore o strastima, Allah subhanahu wa ta'ala govori o ovim pokuđenim strastima, njihovim posljedicama, gdje sve te pokuđene strasti mogu da odvedu čovjeka. Također i Allahov poslanik alihi salatu wasalam govorio je o pokuđenim strastima ukazivao na njihove posljedice. Pa tako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam u hadisu Ebu Berzeta Leslemija radijallahu talan kaže doista ono čega se najviše bojim za vas, onoga što me najviše strah za vas, jesu prohtjevi stomaka i spolnog organa i zabludjele strasti. Ono čega se najviše bojim za vas, o ljudi, o moji sljedbenici, jesu prohtjevi stomaka i spolnog organa, da na nedozvoljen način se hranite, da ono što nije dozvoljeno unosite u svoj stomak i na nedozvoljen način zadovoljavate svoje potrebe, da koristite spolne organe na nedozvoljen način i također kaže i zabludjele strasti. Strasti koje čovjeka odvode s pravog puta, odvode ga iz vjere, izvode ga na kraju iz vjere. Efara'ite menittahade ilahehu hewa. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jesi li vidio onoga koji je svoju strast uzeo za svoga Boga? Dakle, zabludjele strasti. Allahov poslanik alihi salatu sam najviše se čuvao za nas između ostalog tih zabludjelih strasti. Zašto? Zato što su strasti kontradiktorne Kur'anu i sunnetu, odnosno pravom putu. Ništa nije čovjeka odvelo s pravog puta nakon što je bio na pravom putu osim strasti. Kada se prepustio strastima i kako smo mogli prošli puta čuti, veliki islamski učenjak Ahmed ibn Ali al-Makrizi rahimehullahu ta'ala kaže ako pogledaš šta sve ljudi obožavaju, vidjet ćeš da oni u stvari obožavaju svoje strasti. Strasti ih postiču da obožavaju ovoga, onoga, petog ili desetog. Na kraju, dakle, oni u stvari obožavaju svoje, svoje strasti. Dakle, strasti su potpuno suprotne pravom putu, strasti su potpuno suprotne obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Duša, strasti, prohtjevi žele da se oni uzdižu, žele da se njima pokorava, pa dakle onaj ko se prepusti svojim strastima, zasigurno skrenuće s pravog puta i zbog toga se Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame zabludjelih strasti najviše bojao za nas. Također u hadisu Enesa, u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, drugi ashaba koga bilježe mnogi i inša Allahu ta'ala ovaj hadis je dobar kako kaže šeha Albani rahimahullahu ta'ala, u njemu kaže Allahu poslanik alihi salatu sam tri stvari, troje upropaštava čovjeka. Troje upropaštava čovjeka. Pa kaže pohlepa kojoj se čovjek pokorava pohlepa, gramzljiva, velika pohlepa. Pohlepan je, želi da ostvari. Što god želi, to on i ostvari. Nema prepreke, nema granice. Ne pita ili dozvoljeno ili zabranjeno, on to mora imati pri sebi. Pohlepa kojoj se čovjek pokorava, odaziva, nestrpljivje, mora je zadovoljiti. Zatim kaže dalje, strast koja se slijedi. Strast s kojom se čovjek ne bori, već joj se prepušta, slijedi je. Za čim god njegove pro, njegovi prohtjevi, njegove strasti haju, on to na kraju i učini. Također, kao i kod pohlepe, nema granice. Nema da ga nešto sprečava. O Allahu subhanahu wa ta'ala ne razmišlja. Allah dželavala mu nije na umu, zato se prepušta svojim strastima. I treće, zašto kaže Allahu poslanik alihi salatu sam da čovjeka upropaštava jeste samo zadivljenost, umišljenost sobom. Dakle, pohlepa koju se pokorava jer čovjek na tom putu da ostvari željeno ništa ne gleda. Zbog toga, dakle, to biva razlog njegovog uništenja. Također strasti kojima se čovjek odaziva, koje slijedi i na tom putu mnogo šta od zabranjenog čini i samo zadivljenost, umišljenost sobom, da je on bolji od drugih, da je on na boljem položaju, da je on bogobojazni, čak dakle samo zadivljenost i umišljenost u vjeri. I to je dakle najopasnije. Da čovjek bude umišljen po pitanju nečega drugog je lakše, iako i takve ljudi ne vole. Prije ili kasnije će ih ostaviti. Jer s takvim osobama i insanima ne može se dugo biti u društvu koji samo sebe uzdižu, sebe hvale, druge omalovažavaju, ni podaštavaju. A pogotovo, dakle, umišljenost u vjeri. Zašto je to najopasnije? Zbog toga što je vjera najveća blagodat. I zbog toga što vjera je nešto što mi nismo to ostvarili svojim rukama. Zar se ne kaže neka je Allahu subhanahu wa ta'ala hvala na uputi i da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio, mi ne bismo bili na uputi. Uputa, vjera, dini islam je blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala i to najveća blagodat. To je blagodat s kojom te Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao džehennemske kazne, vječne džehennemske patnje. I ti da se uzdižeš, ti da se hvališeš, nemoj da se hvališeš, već se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Da te Allah nije uputio, ti ne bi bio upućen. Ti bi bio vječno džehennemsko gorivo. Da te Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio. Zato se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, a nemoj da se umisliš. Ma kako i mnogo imao znanja, bio mnogo u ibadetu, mnogo klanjao, postio, da u post svaki drugi dan, noću klanjao noćni namaz, učio Kur'an, bio hafiz Kur'ana, mimo Kur'ana poznavao ogroman broj hadisa, hadiske zbirke i slično. To je sve blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega Allah te doveo na ovaj dunjaluk. On te stvorio. On ti dao sluh, vid, razum. Na svemu tome trebaš biti Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalan, a pogotovo na uputi dini Islama. Zato čuvaj se dobro ovoga troga. Pohlepe koje se čovjek pokorava, strasti koje čovjek slijedi i umišljenosti, zadivljenosti sobom. Također, naši prethodnici, počevši od ashaba, drugova Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, a zatim kasnije i drugi, veliki i poznati i priznati islamski učenjaci i pobožnjaci, mnogo su govorili o strastima i upozoravali upozoravali na njih. Pa tako Alija radijallahu ta'ala kaže najviše se bojim za vas dvoga. Dvije stvari kod mene su najopasnije za vas. Pa i se pričuvajte. Kaže duge nade i strasti. Ja se najviše bojim za vas dugih nada i strasti. Jer duge nade zaboravljaju čovjeka na ahiret, čovjek zaboravlja na ahiret. Sutra ću, sutra ću, ja ću živjeti. Kada dođem u 40. 50. godine, okrenut se ja vjeri, počet ja klanjati, postiti, skupit ću dotada pare, iću ja na hađ i slično. Ko ti garantuje da ćeš doživjeti sutrašnji dan? Ama ko ti garantuje da ćeš zanoćiti, da ćeš podignuti još jedan zalogaj do svojih usta. Zato zasigurno duge nade čovjeku bacaju zaborav na ahiret. Čovjek ne razmišlja o ahiretu. Kasnije ću ja, kada dođem u te godine, kada ostarim, sad da budem hađija, nisam ni proživio svoga života, hoću da se malo provedem. Je li slično? Čovjek zaboravlja na ahiret. Omladina umire. Omladina umire. Rijetko ćemo čuti da je neko umro u 70-im, 80 godinama, da je neko doživio te godine, većinom mlađi ljudi umiru. Ovi 40, 50 godina, oni umiru. Zato, dakle, treba razmišljati o ahiretu. Pa nakon razmišljanja o ahiretu nećemo imati duge nade, zasigurno. Dok oni koji imaju kod sebe duge nade, takvi bacaju zaborav na ahiret. Kaže Alija radijallahu talan, najviše čega se bojim za vas jesu duge nade, jer one bacaju zaborav na ahiret i strasti koje odvraćaju s pravog puta. I strasti koje čovjeka odvraćaju s pravog puta. Pravi put jeste Kur'an i sunnet. Pokoravanje Allahu dželavala u onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu. A strasti to ne žele. Strasti žele da se pokorava njima, pa zbog toga strasti odvraćaju s pravog, pravog puta. Kaže, Ebu Derda, radijallahu Allahu talan, plemeniti ashab Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, Ebu Derda, kaže, kome briga budu prohtjevi strasti, stomaka i spolnog organa, njegova vaga na sudnjem danu bit će manjkava. Ko bude slijedio svoje prohtjeve, svoje strasti, samo da napuni svoj stomak, zadovolji svoje potrebe, taj će slabo šta učiniti od dobrih dijela kako bi sutra mogao da vidi na svome, ta su vage. Onaj ko se prepusti svojim strastima, prohtjevima, njegova vaga na sudnjem danu, vaga dobrih dijela, bit će manjkava. Kaže Sehl ibn Abdillah et testuri, rahimehullahu ta'ala. Strasti su tvoja bolest. Znaj da u tebi postoji bolest, a to su strasti. Ako se budeš suprostavljao njima, borio se s njima i dobio tu bitku protiv njih, tada će strasti biti tvoj lijek. U čovjeku postoje strasti i osnovi ona, te strasti su njegova bolest, jer ga postiču na stramputicu, postiču na pokoravanje njima, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ukoliko se čovjek bude borio sa svojim strastima, izbori, dobije bitku u borbi protiv strasti, i tada će ga strasti posticati na dobro. Kako kaže jedan također od naših prethodnika, nisam prestao svoju dušu vući Allahu. Vukao sam svoju dušu Allahu subhanahu wa ta'ala, a ona je plakala. Teško je bilo, duša želi provod, igru, zabavu, uživanje. Međutim, nisam prestao vući svoju dušu ka Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok mu nije krenula razdragano. Dobio bitku, izborio se, borio se sa svojom dušom i savladao je, odnosno borio se sa svojim prohtjevima, strastima i savladao ih, pa su onda strasti ga posticale na dobro. Također kaže jedan od naših prethodnika, 20 godina sam se umarao u noćnom namazu. Borio se sa svojim prohtjevima, strastima, sa svojom dušom, teško ustati na noćni namaz, abdestiti se možda hladnom vodom, stojati duže vremena na noćnom namazu, to nije lahko. Lakše je, mnogo, mnogo lakše je daleko, možda u tim trenucima čovjeku slađe i ljepše da leži u toploj, mehkoj postelji. Međutim, treba se boriti s tim. Pa kaže, 20 godina borio sam se sa noćnim namazom da bih kasnije, narednih 20 godina, uživao u tom noćnom namazu. Kaže, Jahja ibn Muaz, rahimehullahu ta'ala, nakon što je upitan koje to osobe su najodlučnije, imaju najodlučnije, čvršću odluku. Pa je rekao one koje savladaju svoje strasti. Najodlučnije osobe jesu one osobe koje savladaju svoje strasti. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala upozorava na strasti pa kaže strasti su najgora moguća bolest koja se može naći u srcu čovjeka. Najveća bolest koja se može naći u srcima ljudi jesu strasti. Jeste strast. Fudajl ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, kaže koga obuzmu strasti i slijedjenje prohtjeva, takvom se zatvaraju izvori postojanosti i čvrstine. Takvom se zatvaraju vrata Allahove podrške. Kome? I koga obuzmu strasti? Kod koga? Nađu velikog udjela strasti i prohtjevi, on se prepusti njima, neka zna da će izgubiti da će izgubiti Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovu podršku, subhanallah. Šta ti vrijedi da zadovoljiš sve svoje strasti, sve svoje prohtjeve, da postigneš sve za čim ti duša žudi na dunjalogu. Ako izgubiš Allaha jalla vala na dunjalku i ahiretu. Šta ti vrijedi to što si imao dunjaluk i sve što je na njemu. Ako sutra na ahiretu ne nađeš Allaha subhanahu wa ta'ala uz sebe. Wal ahiretu hayrun wa abqa. Nikada ne zaboravljaj te riječi. Ahiret je vrijedni. Zašto? Zato što je vječan. Zato što je vječan. A tako mi Allaha i da samo jedan dan živiš na ahiretu, u džennetu, to ti je bolje nego da proživiš godine, stotine godina u najboljim dunjalučkim uživanjima. Kao što vam je poznat hadis, u njemu se spominje da će čovjek koji je uživao najboljim, najvećim uživanjima, najslađim uživanjima na dunjaluku, biti sutra na sudnjem danu samo jedan dijelić, veoma kratak period biti uveden u džehennem, u vatru, tokom suđenja. Onaj koji je uživao mnogo, bit će tokom suđenja uveden u džehennem. Samo malo, kaže se umočen u džehennem, zatim izvađen, pa će biti upitan, bit će upitan o uživanjima na Dunjaluku, pa će reći nikakvog ja dobra nisam okusio na Dunjaluku. Ničim ja nisam i ni u čemu ja nisam uživao na Dunjaluku. Isto tako čovjek koji je bio stavljan na raznorazna, mnogobrojna iskušenja na Dunjaluku. Nije bilo iskušenja, a da ga nije snašlo. Tokom suđenja bit će uveden jedan kratak period u džennet samo da vidi nakratko okusi uživanja u džennetu, pa kada bude izveden, reći će nikakve ja te gobe nisam na dunjaluku osjetio. Zato šta ti vrijedi da zadovoljiš sve svoje prohtjeve, strasti ako izgubiš Allah. Kaže Fudajl ibn Jad, koga obuzmu strasti, prohtjevi, odnosno ko se prepusti svojim prohtjevima, strastima, gleda da ih zadovolji na bilo koji način, ne gleda da Je li to dozvoljeno ili ne, neka zna da će izgubiti, izgubiti Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allah jalla wa'ala neće biti uz njega, da neće mu pružati svoju podršku i svoju pomoć. Kaže Wahb ibn Munebbih, rahimahullahu ta'ala, ponašanje koje najviše koristi vjeri i vjerniku, vjerniku i njegovoj vjeri jeste skromnost. Skromnost. Dočim ponašanje koje najviše šteti vjerniku jeste slijedjenje strasti. Jeste slijedjenje strasti. Zato vjernik se mora boriti sa svojim strastima. Kao što rekao na početku, ova osobina ni u kom slučaju ne smije se naći u vjerničkom srcu. Vjernik mora čistiti svoje srce od slijedjenja strasti, prohtjeva koje ga postiču jeli, na zlo. Kaže Šabi rahimehullahu ta'ala, strasti su nazvane hevom. Arabski termin za strasti jeste heva. Pa kaže Šabi rahimehullahu ta'ala, strasti se nazivaju hevom jer svoga sahibiju, odnosno onoga ko se prepusti strastima, one bacaju u džehennem. Jer baciti znači heva jehovi. Heva jehovi. Kao što se dakle strasti također nazivaju helom. Nazivaju se zbog čega? Zbog toga dakle što svoga sahibiju, odnosno onoga ko se prepusti tim strastima, bacaju, bacaju u džehennem. I također kaže Ata, rahimehullahu ta'ala, čije strasti nadvladaju njegov razum i ko izgubi strpljenje, neka zna da će takav sutra na sudnjem danu biti razotkriven, ogoljen od dobrih dijela. Onaj ko se prepusti strastima, ko ne bude strpljiv, ne bude se borio sa svojim strastima, suzbijao ih, taj će ostati bez dobrih dijela. Strasti ga neće posticati na dobra dijela, već će ga odvesti na stramputicu toliko da uzme svoje strasti za svoga Boga, što god mu one narede, on to i učini, i to će ga zasigurno učiniti na stramputici, daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, daleko od Allahovog zadovoljstva, daleko od pravog puta koji vodi Allahu Jalla Vala i njegovom džennetu i te ime poništit će se sva njegova dobra djela. Zato Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne, da nam pruži svoju podršku, svoju pomoć, da nas pomogne u borbi s našim dušama